Malbono vecas plida attento ol bono. Bon chansai homui prisimilas unui al aliai ol malbon chansai. Generale, positivai fenomenoi pli egalas ol negativai. Celas una flanco della vivo trovigias ciam la samai figuroi, tie suficias iam rigardo alla beluloi, riciuloi, bonchanzuloi ce Instagramo por percepti tion. En la samai posoi staras tie homoi, ciu in la hazardo kisis, cun la ciam egalai statusai simboloi. Montras la saman rideton, cae confuse similas unui alla aliai. Cien falas la brilega lumo de la bonchanzo, tie estas mal multe da ombro, cae appenau contrastoi. La literaturan citajon, pritiu jus formulita avantaggio, liveris la russa verkisto Leo Tolstoi per sia malferma fraso de Anna Karenina. Ciui bonchanzai familioi similas unui al aliai. Ciu malbon familio estas malbon chansa lausia maniero. Li tie scribis. Cai evidente, li trafis la nailon sur la capon. Psicologoi de tiam occupigis pritiu demando ciu dormetas en tiu eldiro. Cai ili atingis la resulton, che la malbono havas plita facetoi, ol la bono. Esploristoi en Los Altos Usono, cae en Prago, Cechio, jus publicigis studagion, quiu aldonas alla esplora literaturo pritiu fenomeno pluan capitron. Bon chansai, sanai, cae bonstatai homoi, lautio, pli forte similas unui alla aliai en multai parametroi exemple en personetso cae imagatai valoroi, ol personoi ciui estas malpli dorlotitai de la vivo. La esploristoi analisis por sia studajo plurain grandain datumaroin. En la analisitai datumaroi, la resultoi en la analisoi de personetso egalist es pli forte iu pli bone staris la concernae personoi ce la suna flanco de la vivo. Ancau en cognai testoi tivi homoi atingis en la studagioi resultoin, tivi similis pli forte, ol tivi de test personoi tivi havis malfacilan vivon. Dum la pasintai iardecoi, psicologoi trovis multain pruviloin por la pli granda variezzo cae la pli forta effico de la negativo. Tiel homoi rememoras pli bone pri malbonai eventoi. Ili pli rapide ec conas vortoin cun malserena signifo, el ciui en plei multae lingvoi ancau existas pli da ili. La semantica spazio, ciu estas occupita de la malbono, etendigas pli o la spazio pri la bono. La priscribo de negativai emozioi disponas pri pli granda vortaro ol tiu de bonchanzae statoi. Ciu case, negativai novajoi estas pli forte attentatai, cae fine, malhonorindai agoi vecas pli fortan besonon pri ec de causo cae farinto. Do, evidente, tiel concludas la esploristoi, Leo Tolstoi, en sia granda unua fraso de Anna Karenina, el diris veron. Restas la demando, cial la malbono estas pli varia? Supposeble negativae eventoi provocas pli grandan premon, compreni cae analisi ilin por povi eviti ilin estonte.